פרק כ' ויעם צופר הנעמתי ויאמר לכן סעיפי ישיבוני ובעבור חושי בי מוסרך כלימתי אשמע ורוח מבינתי יענני הזאת ידעת מני עד מני שים אדם עלי ארץ כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עד ארגע. אם יעלה לשמיים שיאו, וראשו לעב יגיע, כגללו לנצח יאבד, רועב יאמרו איו, כחלום יעוף ולא ימצאוהו, ויודד כחזיון לילה. עין שזפתו ולא תוסיף, ולא עוד תשורנו מקומו. בניו ירצו דלים, וידיו תשבנה אונו. עצמותיו מלאו עלומיו, ועמו על עפר תשכב. אם תמתיק בפיו רעה, יכחידנה תחת לשונו, יחמול עליה ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חיכו. לחמו במעיו נהפך, מרורת פתנים בקרבו. חיל בלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל. ראש פתנים יינק, בהרגהו לשון אפעה. על ירא ופלגות, נהרי נחלי דבש וחמאה. משיב יגע ולא יבלע, כחל תמורתו ולא יעלוס. כי ריצץ עזב דלים. בית גזל ולא יבנהו, כי לא ידע שלו בבטנו, בחמודו לא ימלט. אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל טובו. במלאת ספקו יצר לו, כל יד עמל תבואנו. יהי למלא בטנו, ישלח בו חרון אפו, וימטר עלימו בלחומו. יברח מנשק ברזל, תחלפהו קשת נחושה. שלף וייצא מגבה, וברק ממרורתו יהלוך, עליו אימים. כל חושך טמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוהלו. יגלו שמים עוונו, וארץ מתקומם לו. ייגל יבול ביתו, ניגרות ביום אפו. זה חלק אדם רשע מאלוהים, ונחלת אמרו מאל.